Koning Hiram van Tyrus was altijd een vriend van David totdat David gesterf het. Toe Hiram hoor dat hulle vir Salomo gesalf het om koning te wees na sy pa, het hy partij van zijn ambtenaren na Salomo toegestuur. Salomo het vir die ambtenaren gesê hulle moet vir Hiram sê, Je weet zelf dat mijn pa David oorlog moes maak teen al die volken rondom zijn land totdat die Heere omlaat wen het teen hulle. Daarom kon hij niet een tempel bouwen voor zijn God die Heere nie. Maar nou het my God die Heere vir my vrede gegee met al die volken rondom mijn land. Ik het die vijanden niet en daar is nie gevaar nie, en daarom wil ik nou een tempel bou vir my God die Heere. Ek wil dit doen soos die Heere vir my pa David gesê het. Die Heere het gesê, ek sal jou zien koning laat word na jou, en hij zal die tempel bou vir my. Nou moet jy vir jou werkers sê, hulle moet vir my sederboeme afkap op die Jebanonberg. Mijn werkers zal samen met jou werkers werk. Ik zal jou werkers betaal, je moet sê hoeveel ek vir hulle moet gee. Je weet zelf ons het nie mense wat so goed bome kan afkap soos die mense van Sidon nie. Hieraan was baie blij toe hy Salomo's boodskap kry. Hy het gesê, ek prijs die Heere vandag dat hij vir David so'n wijze sien gegee het om koning te wees oor hierdie belangrike volk. Hieraan het vir Salomo laat weet, ek het jou boodskap gekregen. Ik zal voor jou al die sederbome en cypressbome gee wat jy wil hee. My werkers sal dit van die Libanonberg afbring na die seder. Ik zal vlotte maak van die hout en ik zal dit voor jou bring, Je moet sê na wat er plek. Ek sal die hout van die vlotte daar losmaak, en je kan die hout dan verder neem. En je moet dan vir die mense in my paleis kos gee, soveel kos soos ek wil hee. Hieraan met vir Salomo soveel sederhout en cypresshout gegee soos hy wil hee en Salomo het elke jaar vir Hiram 20.000 korkoring en 20 korskoon olijfolie gegee vir die mense in sy paleis. Die Heere het vir Salomo wijsheid gegee soos hy beloof het. Daar was vrede tussen Hiram en Salomo, en hulle het een ooreenkomst gemaakt. Koning Salomo het 30.000 werkers uit die hele land Israël laat kom en hy het elke maand 10.000 van hulle in groepen naar die Libanonberg gestuurd. Hulle was een maand op die Libanonberg en dan weer twee maanden bij die huis. Adeniram was die hoof van die werkers. Salomo het ook 70.000 maans gehad wat die hout moest dra en 80.000 maans wat die klippe in die bergen moest kap. Daar was ook 3300 hoofde wat moest kijken dat die werkers hulle werk doen. Hulle het groot klippe uitgehaal soos die koning gesê het. Dit was goede klippe en hulle het het gekap zodat so hulle die fundamenten van die tempel daarmee kon bouwen. Die bouwers van Salom en die bouwers van Iram en die mensen van die stadgebouw het die klippe gekap en hulle het die hout en die klippe gereed gemaakt om die tempel te bouwen.